Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Nastavljamo. to su neka imena Kur'ana koja smo spomenuli. Osobine koje su spomenute, osobine Kur'ana koje su spomenute u samom Kur'anu. Prvo, Allah je Kur'an opisao da je svjetlo. Kako svjetlo? Interesantno je da u Kur'anu Allah Đelešanu zablude i ono što se nalazi u ljudskim dušama od tih neispravnosti, krivog vjerovanja i tako dalje, naziva tamama u množini. Gotovo u pravilu. Znači uvijek kaže u množini. Tame. A istinu naziva svjetlom u jednini. Uvijek. I ovdje Kur'an naziva svjetlom Ja johannasu kad ja'akum burhanu min rabikum a zelna ilikum nura mubina. O ljudi, došao vam je jasan dokaz od vašeg gospodara i ispustili smo vam jasno svjetlo. Nur mubin. Nur znači svjetlo koje je odagnava te tame širka, kufra, novotarija, grijeha, zuluma i tako dalje. I opisuje ga kao nur mubin. Mubin ima dva značenja. Prvo je da je to svjetlo toliko jako da je jasno samo po sebi. Ne može biti nejasno. Nur. Zato ga u drugim majetima spominje i upoređuje sa suncem. Dalje, drugo značenje mu bi da je dovoljno jako da i druge stvari pojasni i da baci svjetlo na njih. Tako da ne može ostati ništa nejasno. Znači, nur, mubin. I zbog toga preneseno je u termizijevom zunenu. Kao hadis Allahovog poslanika sa srnama iako slabim lancem prenosilaca, tako da je vjerodostojno preneseno kao Ali na izreka. Da je između ostalog tu rečeno, ako bude tražio uputu u nečemu drugome, Allah će ga u zavod odvesti. Znači, ostaće u zavode. Neće moći naći, ako se ne okrene tom svjetlu, tom nuru koje je došlo iz Korana. Sljedeća osobina opisana je kao uputa, lijek, milost i kao vaz ili pouka ili poruka i tako da. Uputa i lijeka. Uputa u tom nekom imamo dvije vrste upute. Uputa teofika, to je da čovjek prihvati istinu i uputa iršada, to je da čovjeku se pojasni istina. Kur'an je izvor ovog drugog dijela upute iršada. I kogod upućuje ljude, a nije u skladu sa, sa, sa Koranom, nije, nije, nije u redu. Ne upućuje ih na pravi put. Recimo, vi imate puno ljudi danas, ovo zapamtite dobro, savremeni svijet, pogotovo zapadni i ostane. Prepun je ljudi koji traže rješenje za savremenog čovjeka. Svi osjećaju krizu današnjih čovjeka. Nije to kriza nafte, kriza novca, kriza... To je kriza afričkog svijeta. Kriza dijela azijskog svijeta. Ali kriza zapadnog čovjeka je kriza duha. Kriza srca. I svi to osjećaju, svi to znaju. Ovo zapamte dobro. Na hiljade, na, na desetine, možda i na stotine hiljada ima propovjedača, pokreta, sekti nekakvi. Zašto je to nastalo? Zašto to neki broj? Svi nešto traže. Osjećaju duboku potrebu za to. To je ljudska potreba. Jer Allah kad je stvorio čovjeka, stvorio ga je u određenoj fitri, urođenosti, neke stvari su urođene. A islam ili potreba da čovjek robuje nečemu, to je urođeno u njegovoj, u njegovoj fitri, u njegovom biću. Da je urođeno da nečemu robuje. I zato je bilo kajim u svojoj nuni, kaže u harabu mine rikl ledi huliku lehu u bolu bi rikl heva ve šeitan. I oni su pobjegli od robstva zbog kojeg su stvoreni, a upali su u robstvo svojih strasti i šeitana. Znači, čovjek jednostavno po svojoj prirodi ima tu potrebu. Osjećaj. I zato, kaže Ibn Kesir u ajtu, fitrat Allah leti fatara nasa aleyha u suri rum, fa pa aki bačak ili dini hanifan, fitrat Allah leti fatara ben sami. A ti okreni svoje lice pravnoj vjeri, vjeri prema kojoj je Allah stvorio ljude, odnosno, bukvalno ajed kaže ljudskoj prirodi. Kaže Ibn Kesir, po konsenzusu misli se na islam. Misli se na islam tu, podajete, ta ljudska priroda. Prema tome, velika je važnost, iako je navala E, ovo, sve što ima u vezi sa terorizmom, vehabizmom i ostale te stvari postiču se podgrijavajuće iz određenih krugova putem medija, tako da bi ljudima, ljudi imali neku sliku o islamu. Međutim, dužni su muslimani da pojašnjavaju, da izađu sa pravom istinom i pokažu je. Da nije to nikakav terorizam, nije to nikakav abizam, nema islam veze s tim. A to što imaju neke grupacije, što imaju neki ljudi, neki pojedinci, kogod zasluži neki zločin ima da odgovara za njega i završena priča. Ali uputu kao pravu uputu, kao svjetlo i ostalo, ako bude čovjek stvarno se držao onoga što je Kur'an rekao, to će izaći na vidjelo, jer vidjeli smo da je to nur, svjetlo. I običan svijet vidi. I zato uprko svim ovim pritiscima vidimo da recimo e, kako doktor Ševket, jedan od, od, od doktora koji je bio u Njemačkoj, govorio sam o tome, spominje neku cifru od hiljadu Njemaca koji uđu Zaboravio sam na kojem nivou, da li je mjesečno ili godišnje, ne znam nešto, svaki. Pravih Njemac. Pravih Njemac. Zato što to svjetlo, bez obzira koliko tava bila tmurna i tamna, svjetla jače i probiće to. I to je pravo. Zato je vrlo važno da se prave upute koja je tu u Kur'anu donešena, jer nema tu ni, ni nikakvog, kako on nazive, ni vahabizma, ni terorizma, ni nekakve... Uh, E, šta ja znam kako to nazivaju u negativnom smislu, taj fundamentalizam ili ne znam nija šta, nego to je čovjek koji je na ispravan način ispravnim putem spoznao svoga gospodara, naučio šta mu naređuje od, od ibadeta, od međuljudskih odnosa, a u međuljudskim odnosima on mu naređuje da bude dobar prije svega čovjek sam po sebi, da bude dobar komšija svima, da bude dobar prijatelj, da bude dobar radnik, je li to šta problema? To su kvalitete koje se traže. To su kvalitete koje se ne mogu novcem kupiti. A čovjek ističe samo zato što mu je njegov gospodar to naredio. Ništa više. Znači čovjek koji je spoznao svoga gospodara putem njegove objave i regulirao svoje vjerovanje, zna u što treba vjerovati, zna ko upravlja svijetom, zna ko upravlja svim, zna ko je stvorio sve, zna koga treba obožavati. Znači nema ništa drugo. Znači uputa, držati se te izvorne upute, međutim, primjetno je postoji tendencija kod ljudi da pod pritiscima koji jesu zbilja veliki ogromni i ljudi zbilja ovaj, jednostavno osjećaju i zemlju traje teško je danas vjerujte velika odgovornost svaku riječ čovjek mora sto puta izlagati, jer zna da će je poslušat ne znam nija kroz kakva će sve rešeta provući ko će sve slušat ovo ono vagat će se to, popravit će se to pa svaku riječ moraš izlagati sto puta dok izgovoriš I opet kad ne izgovoriš, ne znaš šta će na kraju biti. Govoriti danas o islamu, ime islama, što je velika odgovornost, vjerujte. Nije nimalo ovaj, lako i to se ne može ni, ni novcem, ni ničim drugim ovaj kupiti. Zato ta tendencija ljudi malo ko pokušavaju da se ovako, pa može ovako, pa može ovako. ali vjerujte, nima potrebe. Jer sve ono što je izvorno tu u Koranu kao uputi ovdje, kako je Allah što ono upisuje, dovoljno je za čovjek. Znači, jednostavno nije potrebe za nečim drugim. Ako se okrene istinskim i suštinskim vrijednostima koje je Allah Đelešanu traži od nas ispominja. Šifa kaže osobina Korana je da je lijek. Dvojako. Prvo lijek je za srca. Kažu učenjaci, Kur'an je došao kao lijek za ono što je u srcima ljudi. Za ono što je u srcima. To znači, ako u čovjekovom srcu, u većini ljudskih srca postoje neke, neke šubhe i sumnje. Znači, u ljudska srca napadaju trije bolesti generalno. To su šume i ešara. Znači sumnje i strasti. Šta znači sumnje? Sumnje, recimo, vjerovanje da je da neki čovjek ima božanske osobine. Kao što je slučaj vjerovanja u trojstvu, recimo. To se nalazi u srcu tih ljudi. I treba to iz srca iskorijeniti. Jer dolazi, recimo, Kur'an i bavi se tom problematikom. I kaže, zašto vi vjerujete da je Isa Bog? Kažu zato što je Božja riječ. A rekli smo da je Božja riječ, Božje svojstvo i zato se smijemo zahvaliti. Allah je govor. Kažu Isa je Božja riječ, dio Boga i prema tome Božji je sin. Nema oca. Komu je otac, pošto je Božja riječ, Allah ne uzbira. To je njihova logika. Dolazi Kur'an i kaže, inne mefeve Isa inda Allah ki mefer gada. Isao primjer, kod Allaha je kao Adem oblik. Hvala min čarab, samo kao da ukom fetnom. ga je od zemlje i rekao mu budi jer je bio. Znači, ako vi kažete za Isa tako, što niste rekli za Adema da isto tako? Adem je preči, ako, ako Isa nima oca, Adem nima ni oca ni majke. Jer odmah malo dolazi i briše sumnje iz, iz ljudskih srca. Pa sad, znači nisu rekli da je Adem Božja riječ. A je njima rečeno budi i ono bude. A Isa ne se nam je Božja riječ u smislu da je rečeno budi i ono bude. Znači, šta se dogodilo sa Ademom? Adem nije Božja riječ, nego je stvoren Božjom riječom. Kažu, isto i Isa, isto. On je u utrobi, Marijeminu, stvoren sa riječi budi, ali nije on ta utjelovljena riječ budi. S tom riječom stvoren. To je razgled među kršćana i muslimana. Nego je postao riječ budi, a nije on ta riječ budi. Isto kao Adem, ali i sad. Da li Amaša vam kaže? Kana je kolani ta. On i njegova majka su jeli hranu. Zar Bog može jesti hranu? Znači, ako mu je potreba hrana, je potreban. A Bog u ljudskoj, čak i kod kršćana, ne može imati potrebu. Svi su njega potrebni, on nije potreban nikoga i ničega. A ako su oni jeli hranu i bili gladi, znači trebala im je hrana, ne mogu biti bogovi. Ovo navodim jedan kao primjer. Drugi primjer za mušičke bogove. I oni su imali velike sumnje. Oni su govorili stalo, a džavel, a rijet, a I nada rešim u džavel. Zar on sve naše bogove da učini jednim bogom? To je nešto nevjerojatno. Nemoguće. A on taj Allah Žešanu kaže. U ajetu koji učenjaci nazivaju ajet koji iz korijena ništi širk. Pa je kaže, zašto obožavate oni? La im niku ne rekom dar, vola nefe, vola nautin, vola hajatin, vola nušora. Pet stvari. Kažu učenjaci, pet stvari koje bi trebalo da ispuni, da, da se ispuni da bi neko bio Bog. Da bi posjedovao božanske osobine. A to je da posjeduje korist. Znači, Bog ne može biti neko ko ti ne može koristiti. Ako ne, ne donosi ti korist u smislu obskrbe, u smislu zdravlja, u smislu potomstva, to nije Bog. A Lašano kaže za te njove bogove, on to ne posjeduje. Ne, ne daju vam oni to. Čak se oni priznavali da oni ne daju to. Ne posjeduju štetu. Ne mogu vam nanijeti štetu, ne mogu vam dati bolest. Ne mogu vam oduzeti metak, ne mogu vam uništiti metak, ništa. Nego vi trošite svoj metak na njih. Ali oni vam ga ne mogu oduzeti. I kad ih ne biste obožavali, ne bi vam mogli naštetiti. A Allah, ako ne budete obožavali, uništit će vas, ko što lište narode prije. Znači, ne posjeduju štetu, Allah posjeduje štetu. Treće, ne posjeduju život. U smislu, da sami nisu živi, ti bogovi koje oni obožavaju, i ne mogu dati život nekome drugom. A onaj ko ne može dati život, taj ne može biti Bog. Četvrta smrt. Ne mogu ni sami sebe usmrtiti, a ne mogu ni drugome smrt dati. I peto, ne mogu vas proživjeti. Znači, kada umrete, ne mogu vas ponovo živjeti. Pa onda znači ne mogu biti bogovi. A onaj ko posljedni korist, štet, život, smrt i proživljiv, taj može biti bog. A ko je to? Znači, osjetite ovdje kako Allah šalim tim majetima iz njihovih srca izbacuje taj te nekakva uvjerenja koja su površena. Možda mi to ne možemo ostaviti, jer kod nas, hvala Bogu, nema toga. Međutim, ljudi, koji žive s tim i koji ne mogu zamisliti da se čuje nešto da se kaže protiv njihovih božanstva. Život bi dao za to. Kad mu to dolazi i kad ti ja ti govore. To su sumnje, šubhe, odnosno strasti, znamo kako ih Kur'an rješava. Propisivanjem dvojakih propisa. Prvo zabranama, izlaganje. Znači zabranjuje Kur'an određene stvari da se izlažemo tim strastima. Recimo primjer za to je ajto koji malo šanom zabranjuje poslanikovim ženama da usiljeno govore. Bola je hrane bilko. Nemojte usiljeno govoriti. Šta znači usiljeno govoriti? Znači da ono malo koketiranje mi ostalo. Zašto je ta zabrana? Da se ne bi izlagali strastima. Pa zar nije poslali se ne zabranio, kaže on, i jako me duhola nis. I jako me duhola nis. Nipošto, nijukom slučaju ne ulazite ženama koje su same. Znači da uđete u nečiju kuću, žena sama, nema nikoga, i sad vi sjedite s njom, pijete kafu, nešto. Nipošto. Zašto? Da se ne bi izlagalo Znači, to je jedna vrsta propisa u strastima gdje se zabranjuju određene stvari. I drugi, druga vrsta propisa gdje se naređuju određene stvari. A šta se naređuje? Naređuje se, recimo, prikladna odjeća. I za muškarca i za žene. Imaju uslovi odjeće koji su zajednički i muškarcima i ženama, a imaju određeni uslovi koji su posebni za žene. Recimo, zajedničko muškarcima i ženama, da odjeća ne smije biti tijesna. Odjeća ne smije biti providna odjeća ne smije biti kratka više nego što je dozvoljeno. Znači, sve sto zajednički neki uslov. Dalje, za žene posebno dolazi da mora prehrati tijelo, ne znam, osim lica sa licem, tu postoji razilažbi vesti i tako dalje. Dalje, naređuje brak. Brak. U najmanju ruku preporučuje. Ima učenjaka koji kažu da je osnova za brak da je vađa. Većina ih smatra da je osnova za brak da je sunnet ali u nekim slučajima može prijeći u uvađiti kada čovjek ima mogućnost da ne može se sačuvati bude. Znači, sve su to načini kako je Kur'an rješavao, kako je lijek za strast. To je prva vrsta. Druga vrsta, da je bukvalno lijek za bolesti. O tome govore knjiga Zaštita od džina i šeitana i Ruke i Hamalije u svijetu Kur'ana i Sunita. Znači, Kur'an kao lijek, kad se uči, kad se uči od, uh, e, u tom smislu je lijek. E sad postavlja se pitanje, za koju vrstu bolesti je Kur'an lijek? Može se koristiti za sve. Znači i za bolove zuba, i za, za glavobolju, i za bolove ne znam ja šta. Može i za to se koristiti. Ali prvenstveno je lijek za bolesti od sihira, džinskog dodira, uroka i tako dalje. Sve to liči. Postavlja se pitanje dalje na koji način je Kur'an lijek? Da li postoji neka, neka metoda? Primjer radi. Da li se može Kur'an koristiti kao zapis na papiru pa da bude lijek? Ili samo se mora učiti bukvalnim učenjem da osoba bude tu i da to učenje djeluje? Većina učenjaka smatra da je ispravno, najispravnije mišljenje da Kur'an može samo učenjem direktnim da bude djelotvorno. Učenje na vodu, učenje na hljeb, učenje na ono, ništa to nije. Zašto? Zato što nije preneseno od poslanika za srlem, nije preneseno od sahaba, nije preneseno od generacije posle njih. Znači, oni su najbolje znali kako koristiti Kur'an i prema tome oni su ti koji su mjerodavni da se vidi. Međutim, dosta učenja kad dozvoljava učenje na nešto, pa korištenje toga, kao što je voda, recimo, ne znam ja, šećer, slično med, da se to koristi, Zato što, zašto? Zato što jednostavno, iako nisu koristili, nema zabrane za to. Jel me razumijete? A Allah što kaže fihi šifa, u Koranu je lijek. Nije precizirano kako. Znači, ako se prouči na med i pojede se med i to je lijek. Obuhvata ga ajet. A vamo nema zabrane. Jel me razumijete? Ali nisu radili tako. Opet je lijek. Ali ako se, može se proučiti ruke, a nije haram. Jel me razumijete? Reci. Bolje dan. A, sad učenje, mislim, govorno učenje, učenje sa, recimo, kasete ili... Može se kaseta slušati, ali nije isto. Nije isto. E sad imamo pitanje, šta je sa zapisima, mogu li zapisi? Dio učenjaka, ja sam naveo tamo u knjizi učenjaka koji zastupaju da to može. Jer spada u opće značenje ajta. Međutim, bolje je to danas, pogotovo ovdje. Čak sam čuo da je horizontem izašao fetva od Jedinđića da može koristiti zapisi. Međutim, danas za ove ljude ja bih rekao to ne može. Zašto ne može danas ovde kod nas? Prvo, inače uopćeno nije to bila praksa ashaba, poslanika i tako dalje, a zapis koji ostane je drugačiji nego recimo ono što se prouči na vodu pa se popije ili nešto. Razlika očigledna. Ne može se analogija na to ušiti. To prvo. Drugo, većina ljudi ne pravi razliku između zapisa kuranskog i zapisa sirbaskog gdje su trokutovi krugovi, ne znam nije nešto. A postoji poznato islamsko pravilo, a to je preventivna zabrana, sredodarija, da nešto što je inače dozvoljeno, ne naređeno, nego halal samo, da se zabrani zato što bi moglo odvesti u haram. u ovom slučaju kod nas je odlazak u haram očet. Jer ako odmah kažeš mogu zapisati, znači oni to ne gledaju uopšte. Čak se ostane na to. A, to prvo, treći, ljudi nisu dovoljno na dovoljnom stepenu imana da bi čovjek prepustio tim zapisima zato što nisu dovoljno vezani za Allaha Đelešanu i on kad nosi hamalju ili ovo, on njega baš briga. Četvrto, ljude treba vezati za ibadite i da se sami čuvaju, štite i liječe, a ne da oni misle da mogu platiti zašto Da plate nekom zapisima to i završi da priče. Nima toga ništa. Sljedeće, oslanjaju se samo na taj zapis kad ga imaju, zaborave na Allaha Đališanu. A to je može odvesti u širk, nekad mali, nekad veliki. Sljedeći, nemaju ljudi danas dovoljno respekta prema tim zapisima, pa ulaze s njima na ružna mjesta, počevši od toaleta, pa počevši od kafana, počevši od pijanki, pa čak i bluda i svega toga, a nose ih hamajlije. Misli da mogu kao nekakav vid zaštite. Sljedeći, ako se dozvole zapisi, ljudi obično pođu koristiti i amulete nekakve razne. Znači, nose i nekakve druge stvari koje su šir početi, koje niko nije dozvolio. Trunkice, travkice, ne znam. Tisovine. O, ne znam nije što to. To je šir konci, recimo. Sve to ukazuje da danas na ovom prostoru to ne bi trebalo dozvoliti. E sad, šta učiti od Kur'ana? Generalno pravilo je da je cijeli Kur'an lijek. Sve što se prouči. A poslanik je prakticirao posebno učiti četvero. Suru Ihlas Felek i Nas i Ajatul Kursi. Fatihu su koristili ashabi, a poslanik sa selem je odobrio to. A poslanik je u svojim rukama najčešće učio to troje. Ihlas, Felek i nas i Ajetel Kursi. Jesu to ruke za sebi ili? Za sebe i za druge. Mm -hmm. Znači, svak tijek spomenuo hodisu, da ono ti uđe, najveće uči yes. Znači, ništa nema posebno da, da se zna da je učio. Ne, to je učio najčešće. Mimo toga ne, on je, poslanik sa selem je učio nekoliko, nekoliko hadisa se spominje, međutim, On je bio poslanik i on bi naredio džinu da izađe i džini moraju izaći. Ono Neko bi izađe, Allah u neprijatelju, on izađe. Ono što stalno svi ponavljaju na ajetu, no, odnjaca lisana treba će nekoliko puta. Znači, to nije nikakvi, znači, nije to poslanik radio. Nije poslanik radio, međutim, nije zabranjeno. Preporučuju, to je sad stvar ruke, ruke, znači, kad onaj koji uči ruke, on osjeti koji ajeti najviše djeluju na tog bolesnika. Ja, odnosno, drugim rečima, na džinama ako je džin unutra ili sihir i tako dalje. Znači i te ajte kad osjeti taj koji to se stekne učenjem i tako dalje, i on osjeti to, onda on ponavlja više puta da bi se napravio povoljan efekt. A onda kako na, ono, danas imamo recimo ruke za ne znam, neku vrstu sihra, pa se to, to, to, To je podjela učenjaka. Znači učenjaci su koji su se bavili tim, vremenom čovjek kad uči ruku 10, 20 godina, kaže, e, ovi jajeti, tamo gdje ima problema sa zaljubljenošću, ovi jajeti su najbolje djelovali. Pa on kaže tamo tako. Ovo je kad je bolest u pitanju, pa kaže ovo je. Znači, to je, nije to i čtihar njihov. I čtihar. Ali je važno da je u okviru Korana, nema veze to. E, imali smo da je milost. Koran je milost bez ikakve sumnje, najveće. Mislim, u istinu čovjek kad pođe razmišljati šta mu je sve Allah dao u životu. I kad dođeš ti nemaš vrednijeg od toga da te uputio na, na Kur'an i na uput. Ti kad vidiš kako se sve ljudi pate u životu, u tom nekom duhovnom smislu, u kakvim sve atmosferama kućnim žive recimo, kakvih sve problema imaju i ostalo. Uistinu to se ne može porediti ni sa čim drugim. Znači uputa da tebe Allah izabrao od svega toga smilovati se, da ti prilaziš Allahovom govoru, prvo što si samo prišao Allahovom govoru, to je nešto veliko, ogromno, nezamislivo, a sad još Allah ti je dao pa ti i vjeruješ u to. I tražiš pouke iz toga, učiš to. Mislim, to je izlišno govoriti o tome. Mislim, nema uopšte nečega da se, da se može porediti neka blagodat s tim. Jer sve drugo ili, ili, ili je prošlo, ili će proći, ili, ili na zalasku, počeš od samog života, što je najvrednije što nam je dato od ovo dunjaličkih stvari, pa i od zdravlja. Ali ta vezanost za Kur'an, za tu uputu, to je nešto što se ne može na kraju krajeva ni kupiti. I dalje je Meo'iza. Meo'iza. Iza to je vas. Znači, Kur'an je vas svakom vjerniku. I zato, spavljala, Kur'an, kad ga pogledaš, ima u njemu, kažu učenjaci, oko 500 ajeta koji govore o fiku. 500 ajeta koji govore o fiku. Zatim imamo A, ali ne možeš ga nazvati pravnom knjigom. Zato što svi ti propisi, španla, evo ti jedan primjer, interesantan učenjac tefsira i dan danas nisu složni kako da protumače to u suri Bekare. Allah Đelešanu govori o razvodu braka. O razvodima, razno raznim. Pa navodi jedna da... I odjednom hafidu ala salavati o salate usta. U sredini negdje između čuvajte svoje namaze, a posebno najbolji namaz. Znači, to je sad ono, još uvijek postoje rasprave, zašto taj ajet tu uopšte, šta mu je svrha, šta mu je smisa? Pa i navode učenjaci jedni kažu da je smisao toga, znači inače Kur'an je knjiga koja povezuje međuljudske odnose i badete i to zajedno, pa podstiče. Drugi opet kažu, da time se ukazuje da, da to su inače mučne situacije razvodi ovo, ono, nekad nisu baš e, nagodni ovako onako aha pa čuvajte namaz to će vam kao pomoć to prebrud. treći je da, da bi se izbjegla znači Kur'an kad ti dođeš čitaš jednu temu u Kur'anu i tamo kad ti osjetiš više gubiš interes ono dugo prebacite na drugu temu da ne bi izgubio interes za tu temu Znači, bilo bi kao, da, da bi sve to sasnije se odjedno, bilo bi kao predugo, pa se onda jedan dio tamam kad treba ubaciti nešto, prebacite, pa ti opet nastavi drugo. Hmm. Allah opizna. Najbolje. Znači, vazovi, stavno se. Pa propisi, recimo. Najveći, najviše vazova kroz Kur'an se nalazi kromena. Nađite koji god hoćete propisi vidjet ćete da svaki propis završava sa Allahovim imenima. Zašto? Ili se na kraju propisa kaže Allah sve čuje i sve vidi. Znači, propisuje vam to. Ali nije to samo mrtva slova na papiru. Znajte da Allah vidi jeste li to primijetili i čuje jeste, jeste li to primijetili. To je vaz. Je li vaz ili nije? Znači, kroz, vas kroz imena. Onda imaš direktni vazova. Ja evukum Allahu an ta'udu li mitlihi abeda u suri nuru ja idukom, znači vas, Allah vam savjetuje da se nikad više ne vratite tome što ste radili kad skorili, a iši radi Allah, a ne ono što je bilo potvora i tako da. Znači, direktno ima nekad, nekada samo divanje i ostalo. Prema tome, Kur'an je cijelokupan kao vas, a isto tako i pojedini dijelovi. Sve to spomenuto u ajetu Sura Yunus, Ja ihan nasu, kad ja'atkum u'idatu min rabbikum, a šifavu lima fi sudur, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. O ljudi, došla vam je došla vam je vaz od vašeg gospodara i lijek za ono što je u grudima vašim i uputa i milost za vjernike. E sad, ova dio ajeta za vjernike. Da li se odnosi da je milost, znači samo na ovu osobinu da je milost za vjernike, ili se odnosi na sve ove gore osobine? Jel me razumijete što znači? Pa <clears throat> Kaže ovdje vamo na kraju ajta, pa ste ovdje sad možete ima jedna knjiga od, od, od novih dana, prijemajući našu sam, nisam ni znao da imam u biblioteci knjigu od uh, šeha Šemkiti, ovog starijeg, koji je napisao knjigu o Koranu, inače je bio veliki mufesir, e, o Koranu, spajanje ajeta koji se čine kontradiktornim. Znači, pročitaš jedan ajet, u drugom ajetu nešto drugačije, pa se čini ne može to. I on je izdvojio te ajete i pojasnio o čemu se radi, da to nije kontradiktornost, nego ima svoj smisao i svrhu. E sad ovdje kad smo gledali, ovaj ajed bi bio kontradiktoran pri, ovako. Zašto? Na početku kaže o ljudi. Svi. A dole kaže za vjernike samo. Pa je li rahmet samo za vjernike ili se četiri osobine samo za vjernike? Ali pasite ajed. O ljudi. Došlo, došlo vam je vas od vaših gospodara. Vaši fa'u lima fi suduri wa hudan wa rahmet lini. Prva osobina, došlo vam je vaz od vaših gospodara je za sve. I zato je došlo od vaših gospodara ovdje u ovom dijelu ajeta. Kao da završi misao od tu. A ovo dole nastavak, znači šifalima, fesudur, huda, rahme, to je za vjernike. A vaz za sve. A leće svima biti lijek, što, zašto je u grudima, milost, samo za vjernike. I zato je ovdje došlo sa fe, o, damom, mhm. meuizatun, a ovo vamo sa fethom, huden, rahmeten i tako dalje. Da bi se i tu napravila razlika između toga dvoga. Znači, važi za sve pouka, ali neće svima biti samo oni koji budu vjernici, bit će njima lijek za ono što je u grudima, milost i uputa.